Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Dominic. Taga Caloocan. March 21, 2002. Sumama akong magbakasyon sa probinsya ng lolo ni Jepoy sa Bulacan. Bandang DRT po ito, Sir Seth. Pero nasa pinakadulo na. At parang bundok na yatang nasa unahan. Alam niyo, nakapunta na rin ako sa DRT eh sa Doña Remedios Trinidad. At alam ko na medyo masukal nga ito. May mga parte na maraming puno, mataas yung pag-akyat. Para siyang Rizal pero hindi pa masyadong urbanized so hindi pa masyadong napapatuyuan ng mga iba't ibang gusali. Mabalik tayo sa kwento. Kaya ako napapayag na sumama kay Jepoy dahil sa sinabi niya may mga nagagandahang tanawin at paliguan daw doon. So syempre mga kagiliw, dahil sabik ako sa mga ganong kaganapan, eh wala pang pag-alin lang sumama ako. Bali, hindi lang ako ang sumama kay Jepoy. Kasama na rin yung iba naming mga kaibigan na sina Makoy, Jonas at Dustin. Si Dustin ang medyo rich kid sa grupo. Abroad yung mga magulang at may sariling hardware ang panganay na kapatid niya. Dalawa lang silang magkapatid kaya sunod siya sa luho. Lahat ng gusto binibigay ng magulang at kapatid niya. Sana all. Sasakyan niya ang ginamit papunta sa lugar. Sagot niya na rin ang panggas. Sa pagkain naman ay hati-hati kami magkakaibigan. Ilang oras din ang biyahe namin papunta sa probinsya ng lolo at lola ni Jepoy. Habang nasa biyahe ay ang dami na naming plano kung ano mga dapat gawin. At nung may madaanan kaming palengke, Ipinarada na muna ni Dustin ang sasakyan. Mamalengke daw muna kami bago magpatuloy. Mga kalahating oras na lamang ang layo papunta sa bahay ng mga lolo at lola ni Jepoy noon. Pagdating namin sa palengke, kanya-kanyang bili na kami. Ang usapan, magkikita na lamang kami sa may sasakyan matapos bilhin ng mga kailangan. Kagad kong ang binili ang mga bagay na sa tingin ko ay kakailanganin namin. Nang nasa kalagitnaan na ako ng pamimili, naagaw ang atensyon ko na ang isang matandang lalaking sinisigawan at pinagtatabuyan ng tendero sa gawing kaliwa ko. Tinawag pa nitong baliw at pulubi ang matanda. Bibili-bili daw pero wala naman palang pera. Mabilis akong kumilos para saluin ng matanda bago pa man ito sumalampak sa maputik na daan nun. Alam nyo, kung hindi talaga nasalo ito ha. Ah. Una ulo. Medyo pangit kasi yung pagkakabagsak niya eh. Mabuti na lang talaga at mabilis ang naging aksyon ko. Kinawakan ko siya kaagad noon. Pinagsabihan kong tindero, sabi ko, hindi na sila naawa sa matanda. Kung walang pangbayad, pwede namang sabihin eh. Hindi yung sisigaw-sigawan. Sinabi kong ako na rin yung magbabayad sa nakuha nito. Ah. Matapos kong bayaran ay pinadagdagan ko pa ng karne at gulay ang binili ng matanda. Nagpasalamat naman ng tendero at mga ngatwiran pa sana ito. Kung bakit nagawa niyang murahin at itulak yung matandang yon. Yung kasama niya, matalim yung tingin sa akin eh. Parang may nagawa akong maling kasalanan sa kanya. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Sali pa'y hinarap ko ang matanda at inabot sa kanya ang binayarang karne at isda. Nagpasalamat ito matapos kong iabot sa kanya yung nabili. Nagpakilala ito. Mang Kristanto. Matapos niyang magpakilala ay humingi ito ng tawa dahil naabala pa umano ako. Sabi ko sa kanya wala yun. Kako hindi siya naging abala sa akin gawa ng hindi ko naman matiis na panoorin lang na may sinasaktang matanda. Dito ay sinabi niya na utang na loob niya umano ang ginawa ko. Ha? Dadating umano araw na makakabawi din siya. Hindi niya lang umano alam kung sa papanong paraan. Napakamot ako sa ulo na sinabi ko sa matanda na wala siyang utang na loob sa akin. Kaya huwag na siya mag-isip ng ganun. Pagkatapos nito ay nagpaalam ako sa kanya. Dagdag ko pa. Ikinakakala ko siyang makilala. Nang nasa sasakyan na kami ay nakailang beses pang sumingasing si Dustin kakamot-kamot sa ilong na nagtanong kung ano daw ang pabango ko. Bakit amoy imburnal ako noon? Pumasok ka lang sa palengke, amoy imburnal ka na. Ginawa mo yatang pabango yung pinagugasan ng karnet isda eh. Pahabol niyang saan bago tumawa. Nang amuin kong sarili ko ay doon ko lang napagtantong ah, mabaho nga pala talaga ako. Mukhang dumikit yata sa damit ko yung amoy ng matandang yun eh. Mabilis na nagpalit ako ng damit bago ako lumarga uli. At makalipas sa mahigit kalahating oras, binaybay na namin ng makipot na daan papunta sa baryo kung saan naninirahan ng lolo at lola. Itong kaibigan ko na ito. Habang binabaybay namin ang daan ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Bagyang kumirot yung tiyan ko at nangalay na rin ang katawan ko noon. Para bang nalipasan ako ng gutom. Idagdag pang pinagpapawisan na ako ng malamig at parang anumang sandali. Masusuka ako. Nang buksan ko ang bintana ng sasakyan, medyo kumalma naman yung pangangasin ng tiyan ko noon. Si Dustin panay yung reklamo niya kay Jepoy. Na masikip at malubak daw ang dinadaanan namin at parang papunta na umano kami sa kaduluduluan ng mundo. Sa malapit sa DRT dyan o sa mga nakakaalam o nakaranas na kung paano mapunta dito alam nyo na merong malubak-lubak na kalsada pa dito. Lalong-lalo na kung tag-ulan. Makaraan ng ilang minuto, tuluyan na kami nakapasok sa baryo. At hindi naglaon, narating na namin ang bahay ng abuelo ni Jepoy. Medyo may kalayuan na sa kapitbayang taanan ng lolo at lola niya. Malawak ang hardin at maraming pananim sa bakuran. Yari sa pawid ang bubong at tabla naman ang dingding. Napakatahimik din ang paligid at preskong-presko ang hangin nalalanghap ko noon. As in, probinsyang probinsya talaga ang kinaroroonan namin, Sir Seth. Nang akmang kakatok na sana si Jepoy sa pintuan. Hindi na ito natuloy pa. Biglang bumukas ang pinto at may matandang babaeng iniluwa doon. Masayang tinawag ni Jepoy na lola ang matanda sabay Maymano dito. Tapos ay ipinakilala niya kami at sinabing kung anong sadya namin. Saglit na tiningnan kami isa-isa ng matanda bago kami magilaw na pinapasok sa loob ng bahay. Si, si Lolo Santino la, nasaan po? Tanong ni Jepoy na makaupo na kami. Nakangiting sinabi ng lola ni Jepoy na sumaglit lang sa taniman ng lolo ng kaibigan ko. Maya-maya, Uwi lang din ito umano ang lolo niya. Wala pang ilang minuto, dumating na ang lolo ni Jepoy. Isa-isa kaming bumati sa matanda at nagmalo. Pero Sir Seth, nung ako na yung nagmano ay magkahalong gulat at takot ang nararamdaman ko. Nang mapansing sinamaan ako ng tingin nito bago tinapik sa balikat. May nahong tinanong ko ang matanda kung anong problema. At bakit hindi maganda ang tingin niya. Maupo na muna kayo't may kukunin lamang ako sa silid. Mungkahi ni Lolo Santino bago pumasok sa silid nito kasama ang asawa. Pagbalik nila sa may sala, ay may bitbit ng maliit na bote itong matanda. Saglit namang pumunta sa kusina ang lola ng kaibigan ko. At pagbalik nito, ay nakita kong may kutsara na siyang daladala. Nagtataka namang tinanong ni Jepoy ang kanyang abuelo. Kung anong gagawin nito sa bote. Pero hindi sinagot ng matanda ang tanong niya. Sa lipay direkta ako nitong tinitigan habang bumubuka ang bibig na. Para bang may sinasabi na siya lamang ang nakakarinig. Namarkahan ka ng aswang iho. May hinintuan pa ba kayong lugar bago pumunta nito? saad na matanda. Matapos niyang hipan ang kamay niya, tinapik ako ng tatlong beses. Aswang ho, meron po ba noon sa panahon natin ngayon? Bulalas ko at pagak na natawa sa pag-aakalang nagbibiro lamang ito. Pero agad din namang sumeryoso ang mukha ko nang mapansin kong parang hindi yata nagustuhan ng matandang sinabi ko. Sa seryosong boses ay tinanong niya si Jepoy kung may dinaanan pa ba kaming ibang lugar bago dumiretso sa bahay. Sinabi naman ni Jepoy na dumaan kami sa bayan at namili ng mga kailangan bago dumiretso sa bahay ng lolo niya. Napalatak na naiiling naman ng matanda matapos marinig ang sinabi ng apo. Ayon pa dito, palagay niya ay doon ko nakasalamuha ang aswang nang sinasabi niya ng hindi ko namamalayan. May tatanong pa sana ako pero hindi na ito natuloy pa. Dahil agarang inabot sa akin ni Lolo. Ang kutsarang may lamang langis. Inutusan niya akong inumin ng langis at huwag itapon. Saglit na tiningnan ko si Jepoy na kasalukuyang nakakunot na rin ang noo at nagtataka nun. Ano pang iniintay mo, iho? Sige na. Inumin mo na ito. Utos ni Lolo Santino. Kaya wala na akong nagawa, kundi inumin yun. Matapos kong lunukin ang langis ay agaran akong nakaramdam ng pagsusuka. Kung kaya't mabilis na akong tumakbo palabas ng bahay. At pagdating sa bakuran ay doon ako sumuka ng sumuka. Napakapait na mga laway na isinusuka ko at halos kulay berde ang mga yon. Nakakapagtaka naman at naitanong ko sa isipan kung bakit ganong kulay ang inisusuka ko gayong wala naman akong natatandaang may kinaing pagkain na kulay berde. Anong nangyari? Ang lahat ng mga katanungang namutawi sa isipan ko. Nasagot yon nang lumapit si Lolo Santino. Aniya, maliban sa marka ng aswang ay nausog din daw ako. Yung ipinainom niya sa aking langis ay kontra-usog daw yon. Pasalamat daw ako dahil napansin niya kaagad na may hindi magandang nangyari sa akin. Dahil kung nagkataon at nalipasan pa ng 24 oras ang palipadhanging ipinukol sa akin noon. Tiyak bukas makalawa ay pantay na at malamig na umano ang mga paa ko. Ipinaliwanag niya rin sa akin kung anong mangyayari oras na hindi maagapan kaagad ang taong nausog. Hindi ko maiwasang kabahan matapos niyang sabihin ang tungkol sa usog sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Hindi ko alam na nakakamatay pala yon. May mga ginawa pang matanda bago na wala ang bigat na nararamdaman ko. At nung maging nga ayos na yung pakiramdam ko, nagpasalamat ako kay Lolo Santino. Tanging ngiti lang naman ang naging tugon niya bago nagsabi kay Jepoy na magkakatay daw siya ng manok. Kagad namang sinabi ni Jepoy na may binili kaming karne sa palengke. Kaya wag na mag-abala pa ang lolo niya at na wag na magkatay ng manok. Nakangisi namang sinabi ng matanda na tamang-tama umano dahil may isang galong tuba pa siya. Mag-ihaw daw kami ng sa ganun. May ipupulutan kami mamaya. Siya, magpahinga na muna kayo at kami ni Lola mo ang bahalang mag-asikaso ng pagkain. Tura ni Lolo Santino. Bago kami nito iniwan sa balkonahin ng bahay. Sa unang araw namin ay naging maayos ang panunuluyan namin sa bahay ng lolo ni Jepoy. Nung mag-inuman na nga, ay napagalaman namin magkaibigan na may konting alam pala sa panggagamot si Lolo Santino. Kaya pala marami siyang mga halamang gamot na nakatanim sa bakura ng bahay. Tinuruan daw siya ng kaibigan niya manggagamot kung ano ang mga simpleng gagamitin sa panggagamot. Oras na malagay sila mag-asawa sa alanganin. Sa kalagitnaan ng inuman ay nakarinig kami ng kakaibang huni. Huni ng ibon. Para yung huni ng uwak na paus ang boses. Nakakapangilabot sa pandinig ko at nakakapanindig balahibo sa bawat panaghoy na naririnig namin noon. Dagdag pa nito, nag-iba din ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan at may kakaibang mabahong amoy din kaming nasamiyo. Nagbiruan pa ngayon mga kaibigan ko kung kaninong pabango man nung natapon eh. Bakit yung napakabaho? Amoy na bukok na itlog. Ganun na ganun yung amoy eh. Maya-maya'y nagulat ako nang biglang sumigaw si Lolo Santino. Malutong na pinagmumura niya yung naturang nilalang. Bago ito'y tinaboy. Aniya, kung hindi daw ito aalis ay sasabuyan niya ito ng kumukulong mantika. O kaya naman ay lalatiguhin niya ng buntot. Buntot paging bigay ng kaibigan niya. Oras na makita at mahuli niya. Dami niyang sinabi. Gigil na gigil siyang kumuha ng itak sa kusina. Pagbalik sa balkonahe ng bahay kung saan kami nagiinumang magkaibigan, walang pasubaling iwinagwag niyang itak sa ere. Kilala kitang animal ka! Alamin mo kung sino yung kinakanti mo kung ayaw mong gumapang pauwi sa bahay mo. Gigil eh. Gigil na gigil si Lolo Santino. Halos sabay pa kaming nagkatinginan. Kulot noong nagtataka kung ano ang pinagsasasabi ng matanda. Bakit sinabi niyang kilala niyang nilalang at alam niya kung saan yung bahay nito? Napatanong si Jepoy sa lolo niya kung anong ibig sabihin ng matanda noon. Hindi sinagot ni Lolo Santino ang tanong ng kaibigan ko. Sa halip ay nagmungkahi ang matanda. Nasa loob na ng bahay namin ituloy ng mga kaibigan ko ang pagiinuman. Bahagyang nagsikuhan pa kami at kanya-kanyang bitbit na makitang seryoso ang mukha ni Lolo Santino nang sabihin niya yon. Nung nasa loob na kaming lahat ay doon pa lamang sinabi ng abuelo ni Jepoy. Naaswang daw ang narinig naming huni kanina. Ang hinala niya yun ang aswang na nagpalipad hangin ng usog sa akin. Sa puntong ito ay medyo nakumbinsin na ako sa lahat ng sinabi ni Lolo. At sa palagay ko, ganun din yung mga kaibigan ko. Tuloy, imbis na puro kalokohan yung pag-uusapan namin eh, yun, nagkatakutan tungkol sa aswang. Lumipas ang magdamag na yon na hindi naman naulit pa. Ang kababalagang nangyari. Kinabukasan habang naglilibot-libot kami sa lugar, napansin ko yung kubong malapit sa bahay ng lolo ni Jepoy. Balitang kubong ito at mukhang dalawang tao lamang ang kakasya. Pre, sa palagay mo sino kayo nakatira sa kubong yan? Ang liit eh. Parang isa o dalawang tao lang yata yung kakasya dan. Tanong ko kay Jepoy. Aba malay ko, kita mo namang pare-pareho tayong hindi taga rito tapos tatanungin mo ako ng ganyan. Oo naman, tol. Ano ba klaseng tanong yan? Segunda naman ni Justin sa sagot ni Jepoy. Napakamot na lamang ako sa ulot muling pinasadahan ng tingin ng kubo habang naglalakad na kami palayo. Maya-maya, meron akong nasipat na matandang lalaki. Pamilyar ang itsura nito. Hindi ko nga lang maalala kung saan ko siya nakita. Sa buong maghapong ito ay hindi na wala-wala sa isipan ko'y matanda. Ewan ko kung bakit kahit na anong isip ang gawin ko, kung saan ko siya nakita. Hindi ko talaga matandaan. Sa ikalimang gabi namin sa bahay ni Lolo, doon na kami nakaranas ng bagay na masasabi kong magpasa hanggang ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa kalagitnaan kami ng pagtulog ng maalimpungatan ako. Dahil sa parang may kung anong malagkit na bagay, ang sunod-sunod na pumatak sa pisngi ko. Parang laway eh. Nang idilat ko na yung mga mata ay kagad na hinawakan kong pisngi para malaman kung ano yung pumapatak. Hindi naman kasi umuulan ng gabi nito. Kaya imposibleng may tulo ang bubunga ng bahay. Bahagya akong napangiwi ng malanghapa. Ang napakalansang amoy na nagmula sa malagkit na bagay. Maliban doon ay may narinig din ako na mahihinang paglangit-ngit sa bubungan na parabang dahan-dahang tinutuklap ang pawid. Ilang segundo lang ang nakalipas matapos akong makarinig ng langit-ngit. Napaiktad ako ng marinig. Ang malakas na sigaw ni Lolo Santino. Kasunod noon ay ang mabilis na pagkaripas ng takbo sa bubungan nang kung anuman ang gumagapang doon. Mabigat ang mga yabag na narinig ko na parang hindi ito simpleng hayop lang. Pagbangon ko ay patakbo akong lumabas ng silid para alamin kung ano ang nangyari. Na mga sandaling ito ay nagising na rin yung mga kaibigan ko. Nag-uuna ng lumabas sa silid. Hindi pa man kami nakalapit sa matanda ay walang pasubaling tinanong kaagad ni Jepoy ang kanyang lolo. Kung anong nangyari at bakit sumisigaw ito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa yung matanda, Sir Seth. Sinagot niya ang tanong ng apo niya. Ayon dito, hindi siya makatulog gawa ng sinumpong na naman daw siya ng hika. Habang mayat mayangang umuubo siya ay nakakarinig siya ng mahihinang pagkutkot sa bubungan na sinasabayan pa ng paghingal na aakalain mo nga. Halak sa dibdib. Duda si Lolo Santino na aswang ang nilalang na nasa taas ng bubungan. Sinigawan niya ito bago pa man matuloy kung anuman na masamang binabalak nito. Bago pa man naituloy ni Lolo Santino ang kwento, nakarinig kami ng malakas na pag-angil sa labas ng bahay. Mabilis na inutusan ni Lolo si Jepoy. Kunin daw nitong itak at lalabasin namin ito para matigil na ito sa pangaaswang. Matapos ngang sundin ng kaibigan ko ang utos ng abuelo niya, akmang lalabas na sana sila. Pero dali-daling nagwika si Jonas na sasama kami sa kanilang lumabas ng bahay. Sunod-sunod na umiling ang lolo ni Jepoy at sinabing hindi pwede. Mapapahamak umano kami kung susunod kami sa kanila. Dahil sa may kakulitan si Jonas kung kaya't hindi niya tinigilan ng matanda hanggat hindi ito pumayag sa kagustuhan namin. Sa uli, wala nang nagawa si Lolo Santino kundi ang payagan kami noon. Isa-isa niya kaming inabutan ng dos por dos at flashlight na di baterya bago sila lumabas ng bahay. Dala na rin ang kurisidad at sa pagnanais na makakita ng aswang. Tahasan na nga akong sumunod sa dalawang lumabas ng bahay noon. Ganon din naman ang ginawa ng iba ko pang mga kaibigan maliban kay Dustin. Nagpaiwan sa loob ng bahay para bantayan naman si Lola. Nang nasa bakuran na kami, kasalukuyang hinahanap ang nilalang na sinasabi ni Lolo Santino. Ganun na lamang ang pagkagulat ko. Nang biglang may sumunggab kay Jepoy. Lalaki yon. Nanlilimahid sa langis ang katawan at nanlilisik ang mga matang namumula. Mahaba din ang kuko niyang marumena pag-aakalahan mong kuko ng ibon. Kitang-kita ko noong maitapat ko ang flashlight na hawak. Naging alerto naman ang kaibigan ko kung kaya't naiwasan niya ang ginawang pagsunggap ng nilalang. Pero kamalas-malasa naman Sir Seth. Ako ang nadamba nun at walang habas na pinagkakakalmot. Mabilis na sumaklolo ang mga kasamaan ko pero sadyang napakalakas nito. Dahil hindi man lang nila ito matinag kahit na anong gawin nila. Makailang beses pang hinambalos ni Lolo Santino ang nilalang ng buntot paging hawak niya. Pero mas lalo lamang naging agresibo yon. Hanggang sa isang sigaw ang narinig namin. Inutusan nito yung mga kasamaan kong dumapa tapos ay sunod-sunod nang nagpaputok ng baril. Kitang-kita kong tumama sa katawan ng nilalang ang bala ng baril. Napaigik yun eh. Talagang kumaripas ng takbo bago lumayo. At nung makalayo na, narinig na naman namin ang tunog ng wakwak. Sige, takbo lang, aswang! Tingnan natin kung sisikatan ka pa ng araw. Sigaw na matandang yon. Inalalayan ako ni Jepoy at Maki na makatayo. At nung matitigan ko'y matandang nagpaputok ng baril. Namukhaan ko siya. Siya matandang nakatira sa maliit na kubo hindi kalayuan. Sa bahay nila lolo. Amanos na tayo bata. Wala na akong utang sa'yo ah. Wika na matanda. Nang malakalapit na kami sa kanya para sana'y magpasalamat noon. Saglit akong natigilan at nag-isip kung ano ang sinasabi ng matandang utang na loba. At yun, naalala ko yung nangyari sa palengke bago kami nakarating sa bahay ni Lolo Santino. Ma -ma Manong Crisanto? Saglit, Crisanto. Magkakilala kayo nitong bisita ko? Eh, eh teka, mamaya mo na sagutin ang tanong ko. Ang mabuti pa ay sa loob na tayo ng bahay mag-usap. Turan ni Lolo Santino sa matanda nun. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay si Manong Crisanto ang voluntaryong gumamot sa akin. Habang isinasalaysay nito kung paano kami nagkakilalang dalawa. Napag-alaman kong isang manggagamot ang matanda at kaibigan nito ni Lolo Santino. Siya din ang nagturo kay Lolo Santino tungkol sa mga simpleng panggagamot. Yung mga langis na ininom ko nung mausog ako eh, galing din sa kanya. Sinabi din sa amin ni Mang Crisanto na yung nila lang na umaasong sa akin. Kasamahan umano ng tundero sa palengke. Natatandaan niyo yun? Yung masama makatitig? Siya yun. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng presensya. Yun nga, kung natatandaan ko pa daw yung lalaking tumitig sa akin na masama habang tinutulungan ko siya. Sa palagay niya ay nagalit ito dahil sinagot-sagot ko yung kaibigan nito. Kaya pinagbalakan akong biktimahin. Nagpasalamat ako sa ginawang pagtulong sa amin ni Manong Crisanto. Siguro kung hindi niya narinig yung pagkakagulo eh, at medyo nahuli lang siya nang dating, baka nilapa na ako ng aswang. Ako yung nagawang pulutan eh. Napag-alaman din ni Manong Crisanto na binalak umano akong iyang gawin ng aswang sa pamamagitan ng pagpatak ng laway nito. Sa mismong pisngi ko. Kadiri. May bakas pa daw kasi ng laway ng aswang yung pisngi ko. Oras na papunta daw sa bibig ko yung laway ng nilalang. O kaya sa tenga ko pumasok eh. Nako, tiyak bukas makalawa. Maghahanap na ako ng karning hilaw ang kaso ay napurnadang binabalak ng aswang kaya nang gagalaiti ito at mas gusto na lamang akong patayin. Magpaganon pa man ang nangyari sir sa atin, nagtagal kami ng ilang araw doon. Nag-enjoy na lamang kami talaga kasi nga kampante na kami na wala nang manggagambala pa. Nakailang beses din na binalikan namin yung palengke kung saan ko nakitang lalaki. Pero wala na ito doon. Maging ang lalaking tumulak kay Manong Crisanto. Hindi ko na rin nakita pa. Wala namang makakapagsabi kung saan naninirahan ang dalawang trabahante sa palengke na may itinatagong lihim na mga aswang pala. Hanggang dito na lamang mga kagiliw. Maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo na sa mga may planong uh, mamalengke.